Հակառակորդը հայկական դիրքերի ուղությամբ բարձակել է ավելի քան 400 գրակոց։ Ասկերանի շրջանի ուղությամբ ԵԱՀԿ առաքելությունը կիրականացնի պլանային դիտարկում։ ԼՂՀ ազգային ժողովում շարունակվում են 2017 թվականի պետական բյուջեի քննարկումները։ ԼՂՀ վարչապետը Վաշինգտոնում հանդիպել է հայկական երկու կազմակերպությունների ղեկավարության հետ։ Ադրբեջանի նախագահն իր սեփական հայտարարությունների գերին է դարձել։ Գիտաժողով հայ իրավունքի պատմության զարգացման հիմնահարցերը թեմայով։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ 28 տարի առաջ 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին տեղական ժամանակով ժամը 11:41-ին Հայաստանը ցնցեց Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժը։ Հզոր ստորգետնյա ցնցումները կես րոպեում ավերեցին հանրապետության գրեթե ողջ հյուսիսային մասը, ընդգրկելով մոտ 1 միլիոն բնակչություն ունեցող տարածք։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնում Սպիտակում ցնցումների ուժգնությունը կազմել է 10 բալ, 12 բալանոց սանդղակով։ Պաշտոնական տեղեկություններով զոհվել է ավելի քան 25000 մարդ, 19000-ը հաշմանդամ է դարձել, անօթևան է մնացել 530000 բնակիչ։ Այսօր վաղ առավոտից մարդաշատ էր Ստեփանակերտի հուշահամալիրը եկել էին հարգանքի турք մատուցելու 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին Սպիտակում տեղի ունեցած երկրաշարժի անմեղ զոհերի հիշատակին ժամը 11-ին հոծբազմությանը միացավ երկրի իշխանությունը նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ։ Պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ 28 տարի է անցել այդ աղետից, սակայն այսօր էլ ցավը հետևանքները մնացել են մարդկանց հիշողություններում։ Ամեն տարի այսօրը հարյուրավոր քաղաքացիներ գալիս են հուշահամալիր եւ իրենց հարգանքի турքը մատուցում։ Հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի հոգևոր թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը կատարեց հոգեհանգստյան արարողություն։ Բնության արհավիրքների դեմ մարդ Արարածը անկարող է պայքարել, սակայն միևնույն ժամանակ հաշվի առնելով որոշ հանգամանքներ, այսօր Արցախում կատարվող շինարական աշխատանքներում օգտագործվում է ինչպես գիտական, այնպես էլ տեխնիկական ողջ ներուժը։ Նման արհավիրքներն կանխարգելելու նպատակով մեծ զրույցում հավաստիացրեց քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը։ Ասեմ, որ իրոք այնտեղ ինչ որտեղ կար նաև շինարական աշխատանքներում թերություններ, որը դեպի շատ ուժեղ երկարաշարժ եղավ խորհրդային տարիներին մեր Հայաստանի Հանրապետությունում հագործում է 7 բալ սեյսմական շինարարության նորմեր, հակատերի ունեցավ նաբարանոց երկրաշարժ եւ միակ ընթացքում գետին հավասարեցրեց բազմահարթ շինքեր 90 Արդեն անից սկսած մեր հանրապետությունում բոլոր կառույցները, շենքերը, շինությունները արդեն կառուցվում են այդ նորմերը հաշվի առնելով եւ մեր կողմից էլ արդեն խիստ վերահսկողություն է կատարվում եւ ասեմ, որ արդեն իսկ այսօր մենք կարող ենք փաստել, որ նման դեպքեր ընդհանրապես բացակայում են մարդու շինարարության մեջ։ Համընդհանուր այս ցավն արդեն քանի տարի է հանգիստ չի տալիս մեր ժողովրդին, այն միշտ մեզ հետ է մեր սրտերում, ասաց հուշահամալիր այցելած Սլավիկ Հայրապետյանը։ Թերապես ցավը ընդհանուր է ոչ մի մարդ կարել չի այսօր քիսի ծովիցով Հայաստանի այդ ցավը միջով այսօր շարունակվում է տարբեր տեսակով մինը կհատեյատ մրես պատերազմնա մինը կհասես աղետները նա վերտավ երբեք մարդ ես խոսք ուրիշ խոսք չեմ ճարը մասին երբեք մարդ չպիտի պիտի ցավը դարձը մորան առաջի հերթին եւ մրցից միջով փոքր հուվեր ի վիճակի է հուվեր կարմա մահակավելնի լեբիդիկե ներկայանա սամոլ եւ հոգու պարտքնա եւ աստծո առաջ եւ մեր ժողովրդի առաջ 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին Հակոբ Հովանեսյանը Գյումրիում էր սեփական աչքերով տեսած արհավիրքը տարիներ շարունակ Գյումրեցու հիշողություններում մնաց որպես անդառնալի հուշ։ Ես Գյումրիում էի, աշխատատեղում էի։ Չկա մի գյումրեցի ընտանիք, որը կորուստներ չունենար։ Բայց ինչպես միշտ հայ ժողովուրդը հետերի ցիկական պահերին ավելի է համախմբվում, ավելի է ամրակուրտ դառնում։ Ես ինքս գյումրեցի եմ, բնակվում եմ Ստեփանակերտում, տղաներս ծառայում են Ստեփանակերտում եւ այդ ամեն ինչը կատարվում է մեր հայազգի համար։ Եվ թող աշխարհն իմանա, որ այդ երկրաշարժը դա ամեն ինչը չի կրնա հայազգի ոգին ու կամքը կոտրել։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Երկրաշարժի զոհերի հիշատակը հարգել են նաև հանրապետության շրջաներում ու համայնքներում։ Հերրախոսակապով հաղորդում է հադրութի շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Վաղ առավոտից հադրուտ քաղաքում ունչում էր կոմիտասյան մելամոզոտ երաժշտությունը, որը խորհրդանշում էր անմեղ զոհերի հիշատակին։ Մարտիկ ներկայանում են հադորցի հուշամալի, ծաղիկներ խոնարելու սպիտակի երկրաշարժի ամեղ զոհերի հիշատակին կանգնեցված հուշակարին։ Ժամը 10-ին հուշամալիր են ներկայացել հադրութի վարչակազմի ղեկավարությունը, հիմնարկ ձեռնարկությունների աշխատողներ, բարձրաշան սպաներ, զինվորներ, դպրոցականներ, որոնց ծաղիկներ խոնարեցին տարերքի ամեղ զոհերի հիշատակին կանգնեցված հուշակարին։ Հաղթանակես կյանքը Հոգու վերքերը 28 տարի անց չսպիացան, քանի որ հանդարնալի մարդկային կորուստների ցավը անանց է եւ դեկտեմբերի 7-ին ամեն տարի հայ ժողովուրդը կրկին գող խոնարի մեր հայրենակիցների հիշատակին։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Դեկտեմբերի 6-ի լույս 7-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի իրազեկային զենքերից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 35 անգամ, որի ընթացքում հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 400 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ ուժերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխանատվողություններից եւ վստահորեն իրականացրել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Դեկտեմբերի 8-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացնելու ԼՂ Ասկերանի շրջանի ուղությամբ Քենգերլի գյուղի հյուսիս-արևելքում։ ԼՂ իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵԱՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Դեկտեմբերի 6-ին տեղի է ունեցել ԼՂՀ հասկային շողովի պետական իրավական հարցերի ու ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաշողովների համատեղ նիստը։ Օրակարգում ԼՂ 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին ԼՂ օրենքի նախագծում նախատեսված իշխանության պետական, տեղական ինքնակառավարման, դատական մարմինների եւ դատախազության ֆինանսավորման հարցերն էին։ ԼՂ նախագահի աշխատակազմի եւ ազգային ժողովի 2017 թվականի պետական բյուջեյով նախատեսվող ծախսերը ներկայացրել են նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Մարատ Մուսայելյանը եւ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Գարիկ Ժամհարյանը։ Պետական բյուջեյով նախատեսվող ծախսերը ներկայացրել են նաեւ Գերագույն դատարանի նախագահ Նարինե Նարիմանյանը, նարի գլխավոր դատախազ Արթուր Մոսյանը, արդարադատության նախարար Արարատ Դանիելյանը։ Անմիջումից հետո 2017 թվականի բյուջեի ոլորտային նախագծերը ներկայացրել Վերահսկիչ պալատի նախագահ Էրնեստ Ավանեսյանը, լեգայամարտու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը, քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահ Բորիս Արուշանյանը եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սերփուհի Արզումանյանը։ Օրվա երկրորդ կեսին շարունակվել է ԼՂՀ ազգային շողովի պետական իրավական հարցերի ու ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաշողովների համատեղ նիստը 2017 թվականի պետական բյուջեի նախագծեր են ներկայացրել Ստեփանակերտի քաղաքապետը եւ վարչակազմերի ղեկավարներն ու տեղակալները Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը դեկտեմբերի 5-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ իր աշխատանքային այցի շրջանակներում Վաշինգտոնում հանդիպել է հայկական երկու կազմակերպությունների ղեկավարությանը եւ մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատանը կազմակերպված ընդունելությանը։ Հանդիպելով Ամերիկայի հայկական համագումարի եւ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի ղեկավարներին, վարչապետը նրանց հետ քննարկել է համահայկական նշանակության եւ Արցախին վերաբերող հարցերում համագործակցության խորացման հերանեկարները։ Արայիկ Հարությունյանը կարևորել է երկու կազմակերպությունների դերակատարումը Արցախի վերաբերյալ ԱՄՆ պետական մարմինների որոշումների կայացման եւ իրազեկվածության բարձրացման գործում։ Կողմերը շեշտադրել են ԱՄՆ-ում հայկական շահերը ներկայացնելու եւ Արցախին համակողմանի աջակցություն ցուցաբերելու հարցում համակարգված աշխատանքների կազմակերպման անհրաժեշտությունը։ Վարչապետն այնուհետև մասնակցել է ԱՄՆ-ում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատանը կազմակերպված ընդունելությանը, որին մասնակցում էին նաև հոգևոր դասի հայ համայնքի ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև օտարերկրյա հյուրեր։ Արայիկ Հարությունյանը դեկտեմբերի 6-ին մասնակցել է ԱՄՆ կոնգրեսում կազմակերպված Արցախի անկախության 25-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառմանը եւ հանդես եկել ելույթով։ Կոնգրեսականներն իրենց ելույթներում աջակցություն են հայտնել Արցախի անկախությանը եւ զարգացման ընթացքին, ինչպես նաեւ դատապարտել ապրիլին Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիան, հավաստիացնելով, որ ամեն ջանք կգործադրեն տարածաշրջանում խաղաղության ապահովման համար։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը դեկտեմբերի 6-ին ընդունել է ապրիլյան մարտական գործողություններին մասնակցած կամավորական ջոկատների հրամանատարներին։ Նախարարը բարձր է գնահատել ինչպես Արցախյան ազատամարտի, այնպես էլ ապրիլյան մարտական գործողություններին կամավորականների ներդերումն ու ցուցաբերած անznասողությունը։ Հանդիպման ընթացքում պաշտպանության նախարարը խոսել է ազգ բանակ գաղափարի մասին, շեշտելով, որ միանգամայն տրամաբանական է, որ այն առաջին հերթին դրական են գնահատում հենց կամավորները։ Ալիև նաղմկում է, քանի որ բանակցային գործընթացում ոչ դրական իրավիճակում է գտնվում, փակուղի է մտել։ Այս մասին ասել է Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարությունը, թե մոտ ժամանակներում նա պատերազմ չի սկսի Արցախում, այլ կսպասի, որ Հայաստանը դատարկվի բնակչությունից, որից հետո կվերականգնի պատմական արդարությունը եւ Ադրբեջանը կստանա իր պատմական հողերը Գորիսն ու Երևանը։ Ադրբեջանը գտնվում է փակուղում հենց Ալիևի պատճառով, եւ պատահական չէ, որ հենց Ալիևն ասաց, որ միջազգային հանրությունը ստիպում է իրեն ընդունել Արցախի անկախությունը, ասել է Շարմազանովը եւ նշել, որ այս տարիների ընթացքում Ադրբեջանի ղեկավարությունն առաջին անգամ է բարձրաձայնում բանակցային գործընթացում իր ոչ շահեկան դիրքերի մասին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն իր սեփական հայտարարությունների գերին է դարձել։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հույդա խմբակցության նախագահ Արմեն Ռուստամյանը, պատասխանելով Ալիևի վերջին հայտարարությունների նպատակի ու տարածքային հավակնությունների մասին հարցին։ Ռուստամյանի խոսքով Ալիևը այնքան բարձր նշաձող է վերցրել, որ հիմա տակից դուրս չի գալիս։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մարդիկ պարզապես ներքին սպառման համար նշաձող են սահմանել, որը պետք է պահպանեն։ Այսինքն նրանք պետք է ցույց տան, որ շատ վճռական են տրամադրված Ղարաբաղ վերադարձնելու հարցում։ Նրանք այնքան են իրենք իրենց համոզել, որ պարզապես չեն կարողանում հրաժարվել դրանից, նշել է Արմեն Ռոստամյանը։ Արցախի Պետական համալսարանի Պատմության եւ Իրավագիտության ֆակուլտետը կազմակերպել է գիտաժողով հայ իրավունքի պատմության զարգացման հիմնահարցերը թեմայով։ Յուլիա Փանյանի ռեպորտաժը։ Գիտաժողովին պատրաստվելու համար ուսանողներին տրված էր 1 շաբաթ։ Գիտական ղեկավարների աջակցությամբ նրանք աշխատել են սկզբնախբյուրների հետ եւ ահա զեկույցները պատրաստ են։ Նախշուն Օհանջանյանը իրավագիտության բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանող է։ Նա ուսումնասիրել է Շահամիր Շահամիրյանի Որոգայթ փառած աշխատությունը որպես հայկական առաջին սահմանադրության նախագիծ։ Նրա կարծիքով, չնայած 1773 թվականի աշխատությունը, բայց շատ արդիական դրույթներ ապարունակում, որ ներկայումս ժողովրդավարական երկրներում գործում են այդ սկզբունքները։ Գիտաժողովին զեկույցներով հանդես եկան 10 ուսանողներ։ Հակոբ Ավանեսյանի ուսումնասիրության թեման Արցախի իրավական դաշտն էր, որը նրա կարծիքով զարգացել է ժողովրդի զարգացմանը զուգընթաց, ժողովրդի կարիքներից ելնելով ու ժամանակի հրամայականով։ Նրա խոսքով թեման ոչ միայն հետաքրքիր է, այլև կարևոր ու արդիական պատմական ակոնքները վերլուծելով պատմական տեսանկյունից ներկայացնում է, որ գոյություն է ունեցել Արցախ աշխարհ, Արցախ ժողովուրդ, որը զարգացման այնպիսի մակարդակի վրա եղել, որ ժամանակին ունեցել եւ իրավական համակարգը, եւ դատական համակարգի իր բոլոր բաժիններով եւ հավելվածներով Միջոցառման նախաձեռնող Պատմության եւ Իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան Արմինե Արստամյանի խոսքով, բացի նրանից, որ գիտաժողովը նպաստում է ուսանողների վերլուծական մտքի զարգացմանը, նաեւ խնդիրը խորապես ուսումնասիրելու առիթ է տալիս հայ իրավական միտքը կարկառուն ներկայացուցիչներ շատ է ունեցել։ Նրա խոսքով, չնայած հայ իրավագետները միշտ էլ փորձել են պաշտպանել ժամանակի, այսպես ասած, ազատներին կամ տերերին, բայց եւ այնպես մարդու հիմնարար ազատությունները միշտ էլ սկզբունքային են եղել նրանց համար։ Մշտապես հայ իրավագետների մոտ բարձրաձայնվել է այն կարևոր դրույթը, որ մարդը արարչի կողմից ստեղծվել է ազատ եւ պետք է ապրի ազատ։ Ինչպես նշում է Մխիթար Գոշը, մարդը արարչից ստեղծվել է ազատ, իսկ ուրիշին ծառայելու անհրաժեշտությունը բխել է հողի ու ջրի կարիքից։ Հայ իրավունքի պատմությանը նվիրված առաջին գիտաժողովը քնության է առել միայն պատմական աղբյուրները, ներկայիս իրավական դաշտի վերլուծությունը թողնելով մոտ ապագա զանգային Յուլիա Վանյան այսօր։ Եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական ամպամածություն, առավելապես առանց ձեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3 աստիճան, ցերտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 1-ից 6 աստիճան տաքություն։